došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Neće ono što Allah hoće, a neće li to ono što vi Ovo je naš menež, i ćeš vidjet kako ajat lomi piću. ono što Allah hoće, a neće li ono to Svi putevi će biti zatrpani.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. ono što Allah hoće, a neće biti ono što vidi. Dobar put vjeri. Dobar put vjeri. Čemu pozivaju oni koji se od... nazivaju teroristi u leksikonu i riječniku ili terminologiji nevjernika? Pozivaju da se uspostavi red na zemlji. Da se ne da alkoholni hajvama kamoli sami da se ne da droga ni hajvanu ni insanu. Da se zna ko je kome čovjek, a ko kome žena. Da se svačija prava poštuju. Da se lopovi na ukraj stane. Da ne živimo u ovoj epidemiji grijeha. Da se sudi po Allahovom zakonu, po ovome zakonu po kojem si ti stvoren. I ne možeš ti govoriti svom stvaranju. Možeš i ti bolje oko stvoriti. ili bolji jezik ugraditi. To je ono što ti vidiš od svojih stvorenja. A šta je onoga svega što ti ne vidiš? Ali tvoj gospodar je predvidio sve to. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا Jesmo li mi ovdje razumijeli ovaj veliki segment akide? Ako nismo razumijeli, i ako nam je povučena slika u pogledu koga smijemo voliti, a koga ne smijemo, s kim smijemo prijateljovati, a s kim ne smijemo, onda mi plaho svog la ilaha illallah koristi nema. Jer mi ne smijemo voljeti onoga koji svakodnevno potvrđuju da ne vidimo Allaha Đelešanu. Koji Allahu pripisivaju druga. Koji rade ono što Allah strogo zabranio. Koji našu vjeru i naš din na svakom koraku napadaju. Koji sinove ovoga dina po višim rupama traže da ih unište sa ovoga dunjavuka. Samo zato što kažu la ilaha ilaha ilaha ali zbog toga što ima ljudi koji nisu razumjeli šta je la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah, njima možeš smeće u celofanu zamotati i kazati ovo je borba protiv terorizma. عيش الجمود يا جند السماء دك صروح الفناء حياة المجد قد مللنا الحياة حياة التذلل في ركاب العدا جنة الخلد حبذا الموعدا لأجلها خضنا في بحور الدماء المجد قد مللنا الحياة حياة هل أنتم تحبون ولا تحبونكم أنتم vi mi volite a oni وتؤمنون بالكتاب كله i vi vjerujete u وإذا لقوكم قالوا آمنا A oni kada vas sretnu kažu i mi vjerujemo. Znači oni kada nas sretnu, oni kažu da vjeruju u knjige. Ali vidimo da oni na kraju lažu. Ono što kriju svojima prsima, to je još gore. Mutu bi vajdekum, inna Allah alimun bi zate sudur. Umrite odluke, zaista Allah zna ono što je u vašim prsima. ماض رغم نسف الجراح رغم التجني والحمى المستباح فالنصر آت مثل فجر الصباح للبطاح ماض رغم نسف الجراح رغم التجني والحمى المستباح فالنصر آت مثل فجر الصباح فالنصر آت آت النصر آت آت النصر آت آت da treba papi napraviti spomenik u Sarajevu. Pa kada bi se pravio spomenik muslimanu, trebaju svi muslimani da skoče na noge i da kažu da je to zapravljeno po svim mezhebima, da je koncensus islamskih učenjaka, da se ne smije imati slika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, a kif nekog poznavati znacima muslimanja, a kako li onda fape koji kaže da je Isa Bog ili Boži sin ili zavit od carate, trojstvo ne zna ni on kako je Bogu ime. Otkud se ovo dolazi? Otkud odjetnom iz Hiskošnje Hercegovine glavni pop u medresi Mostarskoj da drži predavanje djevojčicama koje još možda uvijek imaju malo prirodnosti svojim mozgovima da je molio Bogu priča. Kako to može sve tako? Kako možemo mi govoriti da smo još uvijek, da mi još uvijek nismo sigurni jesu li židovi kršćani, čabiri?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 Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Ovjernici ne, ulazi, ne ulazite u prijateljstvo sa židovima i kršćanima, Oni su prijatelji jedni drugima. ومن يتوله منكم فإنه منهم a od vas koji uzme za prijatelja, zaštitnika, on je od njih. Inna Allahe la jehdir qawma zalimin, a Allah subhanahu wa ta'ala neće uzeti, Allah neće uzeti, Allah neće uputiti silnički narod na pravi put. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين O vjernici, ne uzimajte za prijatelje, ne nudite ljubav onima من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا oni koji vašu vjeru uzimaju za ismijavanje i ismijavanje, poližavanje. Nina vredina utul kitabe od oni, a ko se smije s našom vjerom, izigrava sa našom vjerom, to su sljedevici knjigi, židovi kršćani, vorkufar i ostali nevjenici. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin ako ste vjernici. Ja ejuha alladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. O vjernici, za prisne prijatelje, uzimajte samo svoje. Za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, a ne uzimajte nevjernike. Ha antum tuhibbunahum? Ha antum tuhibbunahum la tuhibbunakum? Eto vi nije volite, a oni vas ne voli. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. I vi vjerujete laqukum qalu amanna. A oni kada vas sretnu kažu i mi vjerujemo. Znači oni kada nas sretnu, oni kažu da vjeruju u knjige. Ali vidimo da oni na kraju lažu. Ono što kriju u svojima prsima, to je još gore. Mutu bi gajdekum, inna Allah alimum bi date sudur. Umrite muke, zaista Allah zna ono što je u vašim prsima. Intensacum bi hasretim tersukum. Ako vas zatreti kako dobro, to i razočara. U in tusitkum sejeten jetrahu biha. Ako vas zadesi kakvo iskušenje, oni se plaho tome obraduju. Ja ejuha ledina amenu. La tettehidu aba'ekum وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان O vjernici, Ne uzimajte za prisne prijatelje, ni očeve svoje, ni braću svoju. Istahapu kufra ale iman, ako daju prednost kufru nad imanom. I puno je ovakvih kuranskih ajeta koji nam naređuju da volimo samo vjernike. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني مؤمن كسو ولوبري يونس قيتني يد دوغيما لغوري ما لا إله إلا الله محمد رسول الله أوبرو سيدني ركن لا إله إلا الله يستجوبا دبولي ما لا إله إلا الله i da volimo smjetenike la ilaha illallah. A da drzimo one koji ne vole la ilaha illallah. I koji se bore protiv la ilaha illallah. Pa makar nam oni bili očevi naši. Ili braća naša. Ili sinovi naši. Ili porodice naše. Ili porodice naše. Jer mi vjernici najviše volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste volimo la ilaha illallah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إما ljudi koji su pored Allaha uzeli druga božanstva. Vole i kao što se Allah voli. والذين آمنوا أشد حبا لله ali oni koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni najviše Allaha vole. Pa vjernici moraju sebi postaviti pitanje. Imali, imaju li oni jedan veliki segment vjerovanja, akide, koji se zove al-wala, ljubav, i albera mržnja. Jesmo li mi ovdje razumijeli ovaj veliki segment akide? Ako nismo razumijeli i ako nam je povučena slika u pogledu koga smijemo voliti, a koga ne smijemo, s kim smijemo prijateljovati, a s kim ne smijemo, onda mi plaho svog la ilaha illallah koristi nemamo. Jer mi ne smijemo voljeti onoga koji svakodnevno potvrđuju da ne vidimo Allaha Želešanu. Koji Allahu pripisivaju druga. Koji rade ono što je Allah strogo zabranio. Koji našu vjeru i naš din na svakom koraku napadaju. Koji sinove ovoga dina po višim rupama traže da ih unište sa ovoga dunjavuka samo zato što kažu la ilaha ilaha ali zbog toga što ima ljudi koji nisu razumili šta je la ilaha ilallah Muhammedun Rasulullah njima možeš smeće u celofanu zamotati i kazati ovo je borba protiv terorizma. Čemu pozivaju oni koji se pod nazivaju teroristi u leksikonu i riječniku ili terminologiji nevjednika? Pozivaju da se uspostavi red na zemlji. Da se ne da alkoholni hajvanu, a kamoli sanu da se ne da droga ni hajvanu ni insanu, da se zna ko je kome čovjek, a ko kome žena, da se svačija prava poštuju, da se lopovima ukraj stane, da ne živimo u ovoj epidemiji grijeha, da se sudi po Allahovom zakonu, po ovome zakonu po kojem si ti stvoren, i ne možeš prigovoriti svom stvaranju. Možeš i ti bolje oko stvoriti ili bolji jezik ugraditi. To je ono što ti vidiš od svojih stvorenja. A šta je onoga svega što ti ne vidiš? Ali tvoj gospodar je predvidio sve to. Onda kada tebe nikako na dunjavuku nije bilo, Ti si tek počeo da se polako formiraš od jedne kapi sjemena koja vrijednosti nema. Da bi danas bio u najljepšem obliku, ako si vjernik, a ako si nevjernik, onda se ponovo vraćaš u najružniji oblik. Jer ne liči insan insanu ako se ne ponaša u islamskom, to jeste u insanskom ruhu kako su uspjeli nevijednici da one koji hoće ove principe da uspostave na zemlji, da ih proglase na kakvim imenima i da oni koji za sebe kažu da su muslimani, da to ne razumiju i da to ne vide. I ne samo to, nego da se stavljaju na raspolaganje nevijenicima, da se bore protiv muslimana, samo im je žao što nisu i oni uspjeli da učestuju u toj akciji i da oni budu ti prvi koji će uloviti taj poseban lov na koga na muslimane. Zbog toga onaj ko ne razumije ovaj od sebena ta la ilaha ilaha, a to je ljubav, kome se ona smije davati, a kome se ne smije davati, onda se ovo lančano poveziva, pa ovaj onda nije šta, nije iskren, nije sitir. I on ne želi da bude sa iskrenima, s kim je ovo? On je sa munaticima i sa šafirima. Ako nije iskren, Šta se onda još toga doveziva? On i ono što ima od svoga dina, to je sve rija. To je sve mali širk. A možda i veliki usput počinio je, čim je stao na stranu nevijednika, zatim se sa dinom posaravio. Pa i ono što ima od obreda, to nije bismila, nego je to bismi neko tamo. To je nije u ime Allaha Želešanuhu nego je u ime nekoga drugog. Pa se ne staje ni tu. Taj ne prihvata, taj nema imprijada. Taj ne prihvata princip ovoga islama. I vidjet ćete da takvi punim ustima govore kako je, kako islam i šarijat ne za ovo vrijeme. Kako mi živimo u području šljive, a ne datule i deve. Islam je za neka četiri zida i nekada kad se plaho pretpadnemo ovdje imali šta da spominjemo kako bi nam se srca smirila, da budemo savremeni derviši u svom nekakvom izgubljenom mraku. Ako nema prihvatanja, onda nema ni kabula. Neće Allah to kabuliti. Ako nema kabula, onda nema ni jakina i vi ćete vidjeti dobro da oni koji pomažu nevijednike u borbi protiv muslimana, da oni ni na čemu nisu. I na kraju krajeva, to ti ljudi ništa o Allahu ne znaju. Oni znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala ne znaju ništa. Oni su džahili. A danas se stiče znanje, imaju dva načina sticanja znanja. Oba su dobro, dobro rizična. Prvi način je da ideš na fakultet. Ko drži danas fakultete u svojim rukama? Masoni koji ne žele da sa tih fakulteta dođu preporoditelji koji će ljude iz braka izvesti na svjetlo. Dobit ćeš ti papir da si pametan. Mare, vidjet ćemo da uzimaju od islama ono što im se čepne. Nema spremnosti na nekakav pravi korak. Bilo je pomožni ljudi na ovim prostorima i ljudi koji su bili ljubovoni prema svojoj vjeri. Moj din Rahmetullah i Omar 63. planira Hidžu u Turskoj. To je zadnja ona karavana. Nije bio uspješan jer su neprijatelji zabravili da se više može ići. On nije znao kuda ide. On tada nije mogao upavati televiziju ili internet ili pročitati novine pa da vidi kako ta Turska izgleda, gdje to on ide. On treba samo da ide. On vidi da se ovdje dinom ne može opstati. Da ovdje polako šešir i kačke i krvata i suknje u ima Allaha Đelešanuhu a nije pismi diploma ili pismi da bi se kazao šejh i učio je kod toga i toga. Zato, draga moja braćo, zaista moraju muslimani današnjice dobro sebi postaviti ovi sedam pitanja o kojima ćemo govoriti u drugom dijelu hudbe a puno kao li hada ostavljali o nekom kastavke ruhu innehu huva vafuru rahim wa ahiru da'vana www.paltal.com soba Put vjernika Put vjernika Alhamdulillahi Rabbil Alamin العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ovaj umet sebi mora postaviti pitanje jesmo li mi krenuli u pravcu židova ili smo krenuli u pravcu kršćana. Židovi znaju puno, ali su zbog svoga znanja prokleteni, a židovi su zbunjeni, pa su oni ono u onom u zagodi. Ovaj umet ako bude kazao sebi da je priznao la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, morat će se dobro sjesti na etahijatu i upoznati šta se to sve nadovezuje na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Je to samo puko izgovaranje? Je li se mora spojiti izgovaranje, ubjeđenje i rađenje po tome sve sa čime je došlo la ilaha illallah? Ovaj umet će sebi morati postaviti pitanje u pogledu jakina, Jesmo li mi ubijeđeni da ima onaj svijet? Jesmo li mi ubijeđeni da ima hisab? Da ima džennet i džehennem? Da ima svudnji dan? Da ima naš gospodar? Jesmo li ubijeđeni u principe ove vjere ili mi još uvijek sumljamo? Ovaj će umet sebi most morati postaviti pitanje Hoće li nam to biti prihvaćeno? Eto mi i badetimo. Eto nešto od obreda imamo. Hoće li to biti na pobul kod naše gospodara? Ili će biti merdud odbijeno? Tu se dobro mora ume zapitati. Jesmo li iskreni i jesmo li ispravni? me se mi mora postaviti pitanje. Ima li pijada kod njih? Ima li prihvatanja? Ima li prihvatanja? svega onoga sa čime je došlo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Šta smo mi to spremni da prihvatimo šarijata? Kada gledamo danas muslimane, vidjet ćemo da uzimaju od islama ono što im se čepne. Nema spremnosti na nekakav pravi korak. Filo je pomožni ljudi na ovim prostorima, i ljudi koji su bili ljubovani prema svojoj vjeri. Moj din Rahmetullahi Alejh Omer, 63. planira Hidžu u Turskoj. To je zadnja ona karavana. Nije bio uspješan, jer su neprijatelji zabranili da se više može ići. On nije znao kuda ide. On tada nije mogao pao televiziju, ili internet, ili pročitati novine pa da vidi kako ta Turska izgleda, gdje to on ide. On treba samo da ide. On vidi da se ovdje dinom ne može opstati, da ovdje polako šešir i kačke i krvata i suknje počinu da se ne ostaju. Da ne govorimo o ovome sada trendu, u ovome vremenu. I on smatra da se tu više dino držati ne može. On treba s dinom negdje da bježi. I kada sam obilazio Makedoniju i Skopje, a kažu i u Albaniji tako slično, naćemo niz naši bošnjaka, muslimana, koji su krenuli u pravcu Hidžre i tu se zaustavili. Znači, ljudi su bili spremni da prihvate Islam kao život, ali su vidjeli da im tada neko to ugrožava, to je Austro-Ugraska, koja tada postavlja resa, koji već tada polako oblači Hrvatu i kaže kako mi trebamo biti evropski muslimani, a nikako istočni muslimani. I vidjeli ste kako se polako modernizacija uvodila, pa kada danas pogledamo ljude koji se pripisuju islamu, mikroskopom ne možemo otkriti ni kod ljudi, ni kod žena da su to, dok sami ne počnu otkrivati neke tajne i svojih prsa što mi ne možemo svojim golim okom vidjeti. Omer sebi mora postaviti pitanje da li je uzreo Allah subhanahu wa ta'ala za Boga i njega obožava subhanahu wa ta'ala kako njemu dolikuje ili pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala druga obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj umet sebi mora postaviti pitanje s kim je stao. Da li je stao sa nevjericima i munaficima ili je spreman da stane sa iskrenim Allahovim tabarake wa ta'ala robovima. I na kraju ovaj umet sebi mora postaviti pitanje ko se to smije voliti, a ko se to mora mrziti. Nama je naređeno šerijatom da mrzimo svakog nevjednika. Pa kazali smo malo prije, čak smo bio naš dedo i naš babo i naš abiža i naša majka i naša tetka i naša djeca. Tu nema emocija. Nije smio Ibrahim ala islalatu wasalam da voli svoga oca Azara. Nije smio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da voli Abdullaha i Aminu. Nije smio Nuh alaihi salatu wasalam da voli svoga sina koji je nazvan Amel u laju slali, prljav posao. Nije smila žena Firauna da voli Faraona, iako je sa njim u braku živjela. Nije smio Nuhar iz ratu sram da poklanja ljubav onu imansku svojoj ženi, niti lud svojoj ženi. La tebdine bi halki la. Nema promjene u Allahovom sistemu. ذلك الدين القيم ovo je ovakav princip vjere ولكن اكثر الناس لا يعلمون ali većina ljudi ne zna principe ove vjere pa zbog toga onaj ko bude davao ljubav nevjericima treba da zna da oni nas nikad neće voljeti to je Kur'an potvrdio ha antum tuhibbunahum wala yuhibbunakum eto vi ih nije volite Kur'an kaže A oni vas ne volite. I to stalno pokazuju. I nikada sa nama ne samo da nas neće voljeti, nego nikada sa nama zadovoljni neće biti. A šta to znači? Tražit će samo pravu priliku. Kaže poslanik Ali Saratu Osram, nikada se neće odvojiti žido sa muslimanom, a da neće pomisliti u svojoj duši da mi je prilika da ga zakoljeti. Je li nekada Srbin zakazao kada mu se prilika prušila? Evo vidite što kaže novi, savremeni i moderni predsjednik Hrvatske. Kako i njemu nije drago što se podbuka u Hrvatski kanton u Hrvatsku, pa tu ima muslimana, nije mu to drago. A kad pogledaš Zagreb i Bihać, da nema ovih munareta, ne bi mogao neku posebnu razliku napraviti kazati ovo su has muslimani, a ovo su has čabiri. Sve je to pet dekara, avgavara, uvote, illa billa. Pa zbog toga sebi umet mora postaviti pitanje da li će voljeti Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i voljeti mu'mine koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ili će biti u ljubavi i sporazumima i saradnji sa nevjericima koji nas kadački mrze. Evo mi ovo pričamo, a možda kroz naše glave kola, je to baš tako? Pa čitaj Kur'an i sunne poslanika, ali se vratimo sram. Gledaj kako su se ponašali poslanici Islama, koga su oni to voljeli, a koga su mrzili, a često su bili oni koji su mrzili njihovi najbliži članovi porodice, Ovo je Allahov din, a s druge strane, to kako mi zadrzimo nevijenika, zato što nam je to naređeno. Znači, ako budemo razumjeli šarijat, značimo da je to ibadet. I kako onda razumjeti one koji kažu da treba papi napraviti spomenik u Sarajevu? Pa kada bi se pravio spomenik muslimanu, trebaju svi muslimani da skoče na noge i da kažu da je to zabranjeno po svim mezhebima, da je koncensus islamskih učenjaka da se ne smije imati slika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, a kamoli kip nekog pod navodnim znacima muslimana, a li onda pape koji kaže da je Isa Bog ili Boži sin ili zavis u trojstvo ne zna ni kako je Bogu ime. Otkud sve ovo dolazi? Otkud odjednom iz istočne Hercegovine glavni pop u medresi Mostarskoj da drži predavanje djevojčicama koje još možda uvijek imaju malo prirodnosti svojim mozgovima da im ono Bogu priča. Kako to može sve tako? Kako možemo mi govoriti da smo još uvijek da mi još uvijek nismo sigurni jesu li židovi kršćani čafiri. To ne kažemo mi, to Kur'an kaže, ako hoće da provjeri, neka izvoli, neka čita Allahove riječi. Nema nagodbe. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem imao razne opcije i razne ponude, pa je Allah subhanahu wa ta'ala na kraju objavio, kul ja eyuhel kafirun, reci ovi nevjenici, La a'budu ma ta'budun. Ja ne obožavam ono što vi obožavate. Ora antum a'budu ma a'bud. Vi ćete niti vi obožavate ono što ja obožavam. I na kraju lekom dinu kom. Vali je din. Vama vaša vjera koja je zabuda. Inne dina inda Allah il Islam. Jer je kod Allaha jedino Islam priznan. I zato čakiri to dobro znaju. Ali mi još uvijek sumnjamo. I zato nas napadaju je da oni znaju da smo ubijeđe, da smo mi u zabudi. Pusti bi nas na miru. Što ne napadu na Japan? Što ne napadu na Indijance koji kravu obožavaju? Što ne napadu na Korejance, na Kineze, na Ruse? Zašto su se samo okomili na Islam i na nosioce Islama? Zato što oni dobro znaju da je ovo din, a ovo je sve drugo baptih i din, ovo je sve drugo postan onaj koji se razvalio, ili glina od koje ne možeš osim samo neku drugu ružnu figuru napraviti. A ovo je jedino din i zbog toga nas napadaju. I nije džaba Kur'an kazao وَلَا يَزَاوُونَ يُقَاتِرُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا Oni će se neprestano protiv vaše vjere boriti, to jeste protiv vas, da vas od vaše vjere odvarate ako budu mogli. Znači, ne prestano. Vora je zavu, nikad ne prestaju. Evo vidite, nikad ne prestaju. Evo vidite, nikad ne prestaju. Samo čekaju mumina da ga uzmu kao ostrel i da ga smaknu sa ove zemlje. Ali neka znaju dobro. Al aqibatu lil muttaqin da završica pripada bogobojaznima. Što se ne bore protiv vjetra u Americi? Što se ne bore protiv zemljotresa u Japanu? što se ne bore protiv side, što se ne bore protiv ekonomske krize, što se ne bore protiv kopiradi. To je samo dio onoga što su priluštene njihove ruke. I zbog toga, draga moja braćo, na nama je da provjerimo šta je sa našim La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Nije ovo samo puko izgovaranje, nego ovo la ilaha illallah ima sedam zuba, kao svaki ključ, ne može svaki ključ svaka vrata otvoriti. Zato provjeravajmo sebe, vidimo šta smo i dokle smo u znanju, gdje smo i šta smo u pogledu jedina, gdje smo i šta smo u pogledu kabula, gdje smo i šta smo u pogledu imprijada, gdje smo i šta smo u pogledu ihlasa, gdje smo i šta smo u pogledu istinosti, gdje smo i šta smo u pogledu ljubavi. Volimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimane, da budemo sljedbenika la ilaha illallah. Allahumma izra islamu wa izra muslimin, wa adilla širke wa mušrikin, vansur ibadaka muwahidin. Allahum suri mužahidin fi sabilika fi kulli mekan. Allahumma suruhum ala thabbit aqdamahum.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 Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom www.paltal.com Soba, put, vjernika.